nit, bona nit des de Nou Barris. Comença Estat Emergent el programa que vol oferir la música que escolten els nostres músics. Avui, dimecres 13 de febrer de 2013, és el nostre programa número 8 i el micro que us parla, jo, l'Ariadna, i els controls, com sempre. Bona nit, Marina. Hola, bona nit. Avui, durant les properes sis setmanes d'Estat Emergent, ens centrarem en el Nou Barris Motor Music Festival, que tindrà lloc en els principals equipaments de gestió ciutadana de Nou Barris a partir d'aquest fin de i durant les properes sis setmanes. Aquesta iniciativa, el Motor Music Festival, neix al 2012 amb l'objectiu de crear un projecte musical comú promogut per totes aquestes entitats que volen sobretot donar suport als grups de música emergents de nou barris. Pels qui no tingueu ni idea de com funciona, la cosa està en que cada equipament presenta dos grups que figura que competiran entre ells, cada divendres s'ofereix un concert amb dos grups i són membres d'aquí, de Ràdio Ressaca, que faran de jurat i un d'aquests dos grups que toquen cada divendres passarà a la gran final que es farà el 27 d'abril a l'Ateneu Popular de Nou Barris. Um, aquest any els equipaments que van parir la iniciativa l'any passat, que són la Cosa Nostra, Can Bastel, Casal de Joves de la Guinaueta, el de la Prospe i el de Roquetes, i també compten amb l'Ateneu de, amb de Nou Barris. S'hi afegeix també com a seu on es farà un dels concerts i com a organitzadors el Rock and Trini. De fet, el, el grup que tenim avui aquí per entrevistar ben endallà del Rock and Trini, d'aquí una mica els coneixereu, i des del nostre programa, des d'Estat Emergent, ens agradarà conèixer alguns d'aquests grups que participen. Intentarem portar-los, si bé potser no tots, com a mínim un cada setmana i així conèixer una mica millor les bandes que, que tenim més a la vora. Si voleu conèixer tota la programació de, del Nou Barris Motor Music Festival, podeu mirar el blog del Casal de Joves de Roquetes i si no, cliqueu a la pàgina del Facebook del Motor Music Festival, li fiqueu un, un m'agrada i m'imagino que allà es anirà penjant tota la informació que el festival vagi generant. I avui, per donar aquest tret de sortida al Nou Barris Motor Music Festival, que comença aquest mateix divendres al Casal de Joves de Roquetes, el nostre grup convidat és un dels qui tocarà i, com sempre, abans de sentir-los parlar, anem a escoltar com sonen. Avui, a Estat Emergent, tenim el gust de presentar a Jodido Karma. Jodio Carme, aquí estan, què tal, com esteu? Eh, hola, què? Eh. Jodio Carme el composen cinc persones, oh. l'Edi és el cantant. Hola, bona nit. Raül a la guitarra, David al baix, hola. Pesca també a la guitarra Hello. i Judit a la bateria. Hola, què tal? Com dèiem, Jodio Carme tocaran al Casal de Joves de Roquetes en el mar del Motor Music Festival aquest divendres. I um, què us sembla aquesta iniciativa? Ja la coneixíeu de l'any passat? Sí. Bueno, la coneixíem perquè el Palomino i jo vam estar en l'organització del, del primer Motor Music el, des del Casal de Llobas de Roquetes. I ho vam portar, més o menys. Entre cometes, però sí, ho vam portar bé. Um, el vostre nom, Jodio Karma, això del karma, com ho porteu? Us vau portar molt, molt malament a la vostra vida passada? Más bien ese Sí. és, Apropa't una ell, mica és ell el que es porta malament amb nosaltres. Però... Porteu junts des del 2010. Què, què ho fa que decidiu tocar junts? I ara ho col·legues o us vau buscar? D'on va sortir la idea? Uf, a veure, això ve de, exacte, de projectes anteriors que teníem, ens vam conèixer tocant, tocant junts, Raül i David estaven amb, amb els Último Calo, l'Edi i jo veníem dels Capullos, ens vam conèixer sent un concert i bueno, coses de la vida, hòstia, volem muntar alguna cosa, volem muntar un projecte i tal, i mira, vam juntar, buscar un bateria, apareix això que tenim aquí, i bueno... Pobre <laughs> la tia el fot de puta, no, va, fot, ah. fot de ah. puta mare, és que ara venia la floreta, cony. La va fotre la puta mare i vam dir, pues, ahir se queda i, bueno, i aquí estem en realitat, en realitat volíem muntar un circ, però em va sortir això. <laughs> doncs eh, aquí el programa ha estat emergent, no sé si ho sabeu. El que fem és repassar les influències dels grups a qui entrevistem perquè doncs, creiem que és una manera que per una banda ens apropem més a, al grup aquest al que estem entrevistant i per altra doncs, els músics podeu compartir els vostres gustos, els vostres referents i que a vegades veiem que els músics teniu gustos molt estranys i ens enduem algunes sorpreses, hi ha alguns contrastos i algunes perles inesperades, hi ha qui ho diu, hi ha qui s'ho amaga, això és qüestió de cadascú, però a vegades són gustos doncs, ben normals i com a mínim doncs, previsibles. En el vostre cas, i de tota la llista de referents que ens vau enviar per, per e-mail, hem decidit començar amb un dels grans. Comencem amb The Clash, aquest grup de punk britànic, banda més que influent a nivell mundial, que va estar en actiu en la primera onada punk d'entre els 70 i els 80. Un grup que, tot i que té un marcat accent punk, incorpora un ventall d'estils bastant ampli dins del seu repertori. Doncs escoltem The Clash amb Brad New Cadillac. Jodió Carme, que definiu el vostre estil com a punk d'extraradi. El fet de ser de l'extraradi d'una gran ciutat com Barcelona, en aquest cas de Nou Barris, creieu que d'alguna manera us defineix musicalment? Hombre, pues realmente sí, ¿no? El hecho de vivir en barrios donde las realidades son bastante diferentes, ¿no? A las de que podemos encontrar en un centro de Barcelona, como sería Porta del Ángel, ¿no? Por poner cualquier calle en particular. no sé, las necesidades que tenemos siempre, los equipamientos que nunca han habido, que se supone que tienen que llegar todavía desde hace ya 40 años, pero bueno. Supongo que todos somos hijos ¿no? de esta radio, como decías, pero cada uno de una punta, eso sí, Pero No sé, yo creo que de todo. compartim tots. De quins barris no? de nou barris, de quina zona sou? Trita Nova! o la que vieja. Que eh. <laughs> de, fet, de no ho som. Aquí, aquí Lady Jobim, aquí Maragall, pero. Sí, no, pero yo me crié en, New Barris y de alguna manera es tu entorno, es lo que mamas cada día y entonces de alguna manera forma parte de ti también y te. No sé, eh, te orienta en alguna dirección, ¿no? Que es lo que has visto, lo que ves en tu día a día, lo que compartes, lo que, no sé, lo que desayunas, lo que comes, lo que cenas. doncs, una gent que també musicalment venen molt reforçats pels seus orígens i la seva condició social, són un altre dels vostres grups bandera, un grup que ha marcat molt a tota la nostra generació i que molt recordem amb molt de carinyo per, per haver-nos fet brincar molt i molt quan eren joves. Estem parlant de la Polla Records. Mm -hmm. Escoltàvem la, la Polla Records, el tema era Ellos dicen mierda, i com dèiem, hi ha propostes musicals que estan molt marcades doncs, pel context sociopolític que els toca viure, com és el cas de, de la Polla, que els que hem d'escoltar, i també en aquesta línia no, no podíem deixar de parlar dels Cortatu, un altre dels grups que ens heu posat en el vostre top 10. Eh, és possible separar la, la, la vessant musical de la política? Eh, depende, Ni a ha que sí. ni a grupos que sí. pero a ver eh, a ha que no pueden ser. Bueno, me voy a expresar en castellano porque así puedo decirlo de manera más brevemente. Nosotros, eh, ineludiblemente por nuestra procedencia, eh, la política va vinculada a la música, en gran medida, porque ellos son los que nos inspiran de alguna manera. Ellos, cuando dices ellos... Los políticos, los, políticos, los banqueros, las clases dirigentes, ¿no? De alguna manera pues eh, como lo estamos pasando de alguna manera eh, bastante apretados, nos están quitando hasta la grasa de las costillas, pues nos dan de alguna manera también la, inspiración para poder escribir temas. ¿No? Pues que realmente, aparte de tocar, de hacer la palabra, ¿no? es un poco el expresarnos lo que sentimos, ah, la manera más cómica que tenemos nosotros de hacerlo, en este caso musicalmente, ¿no? son las ideas que tenemos y si decimos puta policía, pues es por algo realmente, aparte de decir puta policía, puta policía, pues no, porque con su madre, porque realmente es un cuerpo que no hace falta. Sí, de fet, per molt, que, per molt que ho intentis, això, és que a l'hora d'escriure de tal, dius, és que és, és el que et ve al cap, o sigui, és, vull dir, més amb la situació que està vivint avui en dia... Dius, és, és que... más entorno, todavía. Exacte, dius, és massa no, entorno. No, no ho pots evitar, o sigui... Eh, hay temas que sí y hay temas que no, pienso que... Que también tenemos canciones de amor, eh? molt maques, per cert. De, luego, després després parlem de, de les vostres cançons d'amor. Ara, de moment, escoltem els Cortatu, que en realitat doncs, només van estar en actiu 4 anys, tot i que després els germans Muguruza van continuar donant molta guerra amb Neu Gorria fins a, fins a l'actualitat, que ja van per separat, però és curiós, no sé, jo ho pensava quan estava pensant en, en que veníeu vosaltres i tal, i que posaríem Cortatu, que um, Cortatu va com calar molt fons, no? I, i després dius, només 4 anys, com, com és que aquest grup va... no sé. Potser només és la nostra generació, eh? Potser te'n vas a generacions de 10 anys més enrere i... No sé, jo crec que no, jo crec que perquè, no sé, Cortato va ser un grup que en el moment van fer el que s'havia de fer, o sigui, ràpid, per muntar alguna cosa. I no, i que són un grup que... Van... ràpid i molt joven, no? Sí, no, i que van ser un grup que van importar un estil, un estil bastant marcat que, que en aquest moment no es feia aquí o sigui, una gent que deia les coses molt clares i com s'havien de dir... I jo crec que per això van, saps, van marcar tant a la gent. Vamos. Doncs si us sembla, escoltem Cortato amb el mític Sarri Sarri. sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, batu Sarri, sarri, sarri, sarri, ziba Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, Continuem aquí a Estat Emergent des de la ràdio Ressaca de Nou Barris. Escoltàvem el Sarri Sarri de Cortatu i estem aquí entrevistant a Jodio Carme. Quins són els, els vostres temes recurrents a l'hora de fer lletres? Eh? Edi? Ah, conmigo? Vuelve, <laughs> vuelve, Houston. Eh, bueno, yo es que siempre me pasa lo mismo, ¿no? Eh, cantamos de, lo que nos sucede, lo que vivimos, lo que, lo que tenemos en nuestro entorno, en nuestro alrededor, el barrio, la, situación civil en cuanto a, social, ¿no? Socialmente hablando, ¿no? un poco la educación, la sanidad, cómo está todo, ¿no? el paro, todo, la... no sé. El que treu és la mala llet que porta dins el cabron quan escriu, saps? És... L'ha de treure per algun lloc. Però transformada en poesia, realment. Sí, de hecho, tío, tío. així fer ucho i tal, però escribe de puta madre, tío. Que no me vais a convencer, cabrón. <laughs> te queremos, tío, te queremos. Mm, Curas i monaguillos, un altre dels vostres temes. Eh, L'església i tal, últimament, dimisión al papa Ratzinger? Pues me alegro que nos hagas esa pregunta, porque de hecho nos, perjudica, a ver, nos, nos tiene muy preocupados, ¿no? Piensa que, Estaba en la cola del INEM. A ver, aquí en la Guinehueta. Nosotros estamos muy preocupados por quién va a ser el, siguiente papa para ver si podemos encajar el nombre en nuestra canción. Si no, tendremos que seguir con Ratzinger, ¿no? Sí, realmente <laughs> es una, ens ha una putada, pero... Más allá de eso no nos importa, ¿eh? No nos es que ya que es el prota de nuestro tema, no jode, porque se pira. No, pero a mí me sap greu, pobre home, tío. Hombre, hay que entenderlo. ¿no? Pobrecito, ahora el paro, tío, tú imagínatelo, Después tío. de Con esa pin- Tú sabes el frío que va a pasar, tío, con esa sotana del paro, tío. Se'n va en un convent ple de monges, ojo, eh? Ja, però aquest em sembla que li més la canalla. L'ha Eh? fitxat Madrid o algo? Sí, també bueno. ser. Però aquest, aquest li quedaria més una escola, a bressol o una cosa així. Eh? Sí, <laughs> més aviat. Bueno, que dicen ¿no? que uno de los temas por los cuales el eh, viraje que tiene tanta mierda ya encima que prefiere pirarse ya. Hombre, tío. Qué normal. De 150 salía. Yo estoy convencido de que no se pira, que lo han echado patadas, pero bueno. Se retira a una guardería. Judith, estás muy en cariño. Se retira antes de que venga todo el marrón. Exacto. Sí, probablemente. Eso está claro. Papa negro, pero decía nuestra Sí, sí. se va a acabar. ¿Papa hippie? ¿Hippie? Hippie sí. No sé. No sé. Papa com cresta, tio. I de l'amor? De l'amor què en pensa un grup punk? El vostre tema Me cago en l'amor és representatiu de, de la idea general que en teniu o tan sols us cagueu en l'amor de la manera que ens caguem en l'amor la resta de mortals? Uf. que profundo. Sí, sí, sí, polvo. Pillado, pillado, pero... eh, ¿Puedes preguntarnos la de los curas otra vez? <laughs> Es que en cuanto al amor, el amor es complicado. El amor cada uno tiene sus propias conclusiones, ¿no? Y muy más allá del tema y de la letra y esto que puede coincidir en un momento determinado de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Yo pienso que cada uno tiene una, una opinión muy, muy concreta y muy personal de lo que significa el amor para él. Para bien o para mal, ¿eh? Sí, no? jo crec que el amor sobre todo el que ven reflectit eso, saps? És las putadas y i que han tingut básicamente no? a ver... quien este libre de pecado que tiene la primera piedra, però crec que hem rebut tots hòsties per tot arreu. és es eso que no se cague en el amor? Exacto. Porque no lo ha conocido. Es que no lo ha conocido. Por lo menos en un momento determinado de su vida, que no se ha cagado en el amor, ¿no? Demà és, diuen, no sé, el cort Inglés diu que és el dia dels enamorats. Hi ha gent que encara s'ho s'ho en passa, que encara compren perfums i aquestes Mare coses. Mare Déu, jo et diré, he estat amb un súper avui i hasta ahí había bandejas de formatge en forma de cor. Molt maco, maco. Que es, cariño, te quiero, te vuelven los pies a queso o algo, ¿sabes? Pero me m'he quedat bastant flipat. O sigui, és... A mi m'encantaria que me em regalessis una bandeja de formatge en forma de cor, si, tío. Si tiene, si tiene forma de corazón, piensa que si no las venden hoy, las entregarán a... organizaciones de trasplantes y eso, sí, las aprovecharán. Sería bonito, sería póngase un queso en el corazón o algo, pero... No, no, sí que collona, collona. Doncs escoltem un altre dels vostres temes, Me cago en el amor, especial Sant Valentín. Apa. Apa. vamos a pensar, pero Tienes que no hacéis imaginar De las piernas y los malos y vuestra seguridad Me cago en el amor, basta de ilucinar Pero es comprensible y se podía esperar A ponerme de Dios, dudoso cantar Me cago en el amor, me cago en el amor, me cago en el amor Me cago en el amor, me cago en el amor, me cago en el amor Me cago en el amor, me cago en el amor continuem amb les vostres influències aquí amb Jodido Karma. Parlem ara de Reincidentes, un grup que també ha donat bastanta guerra, porten tocant des de, des de l'any 87 i 18 discos a les seves esquenes, tot tot un mèrit a tants anys de carrera que porten aquesta gent. Quin, quin deu ser el secret perquè un grup aguanti tants anys cohesionat? Hòstia. La primera, portar-se molt bé, tia, perquè tants anys i, i gires i tal, dius, estàs a portar... Tants components del grup t'has de portar molt bé per no acabar-te matant. Pero... Sí, pienso que lo más importante quizás sea ser una familia o ser un poco, ¿no? Sí, son muchas las horas que pasas juntos y hay un momento en el que, bueno, pienso que, que, hay aspectos que chocan y hay cosas que chocan, no? Pero tenemos que aprender a convivir todos juntos. I, les, i suposo que també és això, a veure, el més... Porteu bé, vosaltres? No, sí. mai. No, <laughs> no, mai. És veritat, no. De fet, avui ens ha costat venir aquí perquè, bueno, ens han forçat, que si no, és que no ens veiem. Realment assagem per internet. Sí. En sèrio? A veure'ns, cadascú a casa seva, perquè no ens volem ni veure. Bé. Jo en tanto se vaya el senyor de la escopeta salgo corriendo. <laughs> no, Don doncs Reincidentes que deia que són un grup que també són molt crítics i han estat molt, molt involucrats en protestes estudiantils, per exemple, i que han destacat sobretot perquè amb les seves lletres sovint s'han mullat molt atacant directament a, al focus, no? Per exemple, un dels, dels seus temes que tractava doncs, de la manipulació informativa, però no en general, sinó que atacava doncs, concretament a Antena 3 i bueno, ara mateix seria extrapolable a qualsevol dels, dels grans mitjans que fins i tot els, els públics que també estan igual d'emmerdats però parlem ara de, mitja, de mitjans de comunicació estan apareixent amb, amb tota la situació que vivim ara molts mitjans, revistes eh, televisions eh, lliures o com és el cas de la nostra ràdio que no ha aparegut ara però bueno, continuem aquí el cas de la tele, em comentàveu que vam, vau tenir un bolo bastant mític l'any passat en el primer aniversari. Què tal? Mítico. Sí, sí, mítico. Sí, Tenemos hasta pantallas ahí, sí. proyectores. No. Havia pasta, havia pasta. <laughs> no, per, per desgràcia, pobra gent, no, tia. Per desgràcia, pobra gent no en tenen, però, hòstia. Com que no? De fet, tenemos, estan... tenemos macarrones, com que no havia pasta? Estan en campanya, no? Pasta, havia molta. Sí, de fet, estan, exactes, una gent que estan en, en contínua campanya per, saps? I ara només per tenir amb, més socis. Per recol·lectar pasta, exacte, i ara només amb això, sinó amb que la gent s'involucri, amb que qui vulgui fer programes i... Hòstia, trobo una iniciativa a puta mare, la de la tele. De fet, és això, el problema és aquest, que clar, al ser una tele petita, tal, hi ha molts llocs on no aconsegueixen arribar i lògicament des de dalt se'ls posen tots els pals a les rodes possibles, però a veure... un poco como todos los medios, ¿no? Que estamos autogestionarnos, ya sea un grupo de música, un local de ensayo o en este caso Radio Resaca que, o la tele, que es que realmente no hay pelas y menos nos van a dar a nosotros, eso está claro, porque tampoco las queremos ni nada por el estilo. que autogestionarse de esta manera, pues lo que toca hacer conciertos, hacer farras, charras o lo que sea y ganar pelas. Pero es que es la putada, ¿no? Que sin dinero no hay nada por muchos voluntarios que seamos todos, pero... Pues lo jodido que los que tienen el dinero lo único que hacen es joderte, ¿sabes? Para que dejes de emitir. Para que te este calles. para que te calles y no cuentes las verdades, tío, que se cuentan. Don, escoltem reincidentes amb aquest tema... anima el tema aquest? Sí, amb aquest tema contra Antena 3 que diu radio al televisor Via via la scommiglia Stella soffieva La soffieva E come poco di pochito a poco Parete una provocación. Soy datos con el que escoltàvem Reincidentes amb aquest tema Camela 3 i parlàvem de, de la situació de, dels mitjans de comunicació però en general la situació social que, que vivim és bastant dramàtica, principalment mm, desnonaments, atur, casos i més casos de, de corrupció. Creieu que pot fer aquesta situació que el moviment punk es vegi reforçat? Sempre. En épocas de crisis resurge el punk. El punk nunca ha muerto, porque siempre estamos en crisis. <laughs> Pero sí que es verdad que hay una, una relación entre, entre, entre el auge de, grupos punk ¿no? y épocas de, de, paro, de, dejadez y de desidia por parte del gobierno en cuanto a, todo esto. ¿no? Cuanto más corrupción, cuanto más... Cal que la peña estigui realmente putejada perquè se'ls hi desperti l'esperit critic eh, Puede ser. Puede ser que seamos así, ¿no? somos los peores animales, sí, está claro. Pero no es que tenga que surgir el punk, sino cualquier grito de odio, ya sea musicalmente o por una Kalashnikov. Però bueno, sí, perquè exacte això, saps, quan la situació, o sigui, quan la situació ja no es pot suportar, la gent surt a cridar i cadascú crida com, com sap i n'hi ha que ho fem a través de la música i n'hi ha que, no sé, que surt al carrer manifestar-se o el que sigui, però... I a la inversa, és a dir, com a músic cal que realment estiguis putejat com a persona perquè el teu discurs soni, soni creïble. Pot, per exemple, un músic criat a Nou Barris tenir un discurs molt, molt, molt molt més crític que un que s'ha criat a Sarrià? Eh, no tiene por qué. Yo encuentro que no tiene por qué porque cada uno pueden hablar de dos cosas diferentes no sé, cada uno puede ser... El discurso sea diferente, eso sí. Cada, eh, pueden ser tan expresivos el uno con el, como el otro eh, hablando de temas distintos, de, de, distintos entornos, ¿no? O de distintos contextos, eh? O distintos enfoques. No, no, ja està, sí? I pot arribar a ser, o sigui, que tu, tu en concret tu no estiguis putejat, o sigui, jo crec que un tio que pugui viure a Sarrià i papà i mamà darle una paga de 3.000 euros al mes i no haver currat en su vida con 30 anys dius, pot veure la situació social que hi ha i verdaderament dir, hòstia, això és una putada i i queixar-se igualment. O sigui, ara, no cal estar putejat saps? per, per, per, per adonar-te'n del que està passant i saps? O sigui, només cal ser una mica persona i saber el que passa. Però bueno, influye mucho, ¿eh? Clar que sí. Clar, I a la no, inversa clar, serien sí. el límit, quan es passa de ser un grup de l'underground amb un públic reduït però superfidel a guanyar un Grammy, moralment com, com es menja això? És a dir, la, com, és com la vanitat de l'artista es fot d'hòsties amb la ètica? Eh, te contestaremos cuando ganemos el Grammy. Clar, de moment, de moment, no, de moment no ho hem viscut, exacte, no, no ho cuando sabem. Cuando ganemos el Grammy te lo diremos. Ahora tenemos el otro caso, del grupo pequeñito de barrio que toca para el público de 35 personas <laughs> en, en el local de siempre i ja està. A veure, jo crec que també és lo de vendre's o no vendre's... A veure, si tu, si tu arribes a un lloc per, per mèrits propis o no, veure, hi ha gent que no, però molts hi arriben per mèrits propis d'haver o sigui, sonat molt, d'haver tingut la llet o de, de que et surti algú i et digui hòstia, doncs, m'interessa el que feu, us vull ficar aquí i tal. Tot depèn de que si tu segueixes igual o no segueixes igual. Que hi ha molta gent que un cop tenen els quatre duros i arriben a dalt i tal, canvien el seu discurs, canvien la seva manera de pensar, ja és això, ja saps, un cop ja... O sigui, una vez jo ja no formo part de esa massa marginal, a mi ja me la pela. Però a veure, hi ha gent que ha arribat allà dalt i han seguit sent iguals, amb calés o sent, amb més calés, però han seguit o sigui, ajudant a la gent, han seguit tractant els mateixos temes i, fotent canya caña igualmente. Hay que decir que es una minoria también, ¿eh? que antes lo comentábamos, han salido tres nombres. Sí. De los 200 grupos que conocemos de punk. Bueno, però no només no només ens referim igual a, a la música, sinó que a tot l'art en general. Per exemple, recordo el, el Bansky, no? el grafitero, l'artista, un dia vaig, vaig llegir una entrevista, no? el Pavo ara mateix està muntadíssim en el dòlar, no? i li van preguntar una mica pels seus orígens i tal i qual, i ara què i tal, la resposta va ser eh, no es pot odiar a temps complet, les 24 hores del dia. Què en penseu d'una resposta així? Home, a ver, que vale que nos caigamos en el amor, ¿no? Pero sí que se puede odiar las 24 horas y más cuando estás puteado desde hace ya un montón de años. D'alguna no. manera, llavors, la, la gent que arriba a trepitjar una alfombra vermella o que arriben a guanyar un Grammy, és igual, digue-li com vulguis, necessita després mm, justificar-se a l'hora de, de posar, per exemple, doncs, la seva cara a un anunci del Banc Sabadell, per exemple? se justifican ya poniendo la cara. Sí, es, yeah. Y más en un banco, lo siento, pero ahí has tocado la fibra. es és, el que diem, a veure... És, a un banco és... Que tot depèn de, la teva, de, de, de com siguis tu com a persona. A veure, si tu tens una ideologia i tal, una cosa exacta és que puguis arribar fent un, música, per exemple, a guanyar calés, a que la gent t'escolti més o menys i tal, però l'altre ja és vendre't així, exacte, ja és dir, o sigui, jo me cago en los bancos y en los banqueros, pero como ahora soy famosillo, pues pongo mi cara para un anuncio de un banco. Estamos hablando de loquillo, ¿no? Bueno, a la, podríem, podríem. Per exemple, podríem, eh, entre molts d'altres. Carlos Latre o, sí, no sí. sé, ara no sé qui mm. més hi havia, no? El tricicle, pot ser, que també? O, no sé, ara no recordo. Doncs bé, un dels últims grups que em comentàveu que estàveu escoltant és eh, Slayer o Slayer, no sé com es pronuncia grup dels 80 que com parlàvem és un dels exemples de, de grups que acaben sent autèntiques estrelles en, emmerdadíssimes en la indústria però que musicalment, no obstant, ho continuen patant. Slayer. Continuem fent un repàs de les influències de Jodio Carme en aquest vuitè programa d'Estat Emergent i parlem ara de Defcon 2, un grup que es va donar a conèixer pel gran públic, entre cometes, per posar la seva música a les primeres pel·lis de l'Est de la Iglesia, com Acció Mutante i després a la ja més comercial amb El dia de la bèstia. Que, per cert, a Defcon 2 han tret un nou disc fa molt poc, no? Espanya és idiota, l'heu escoltat? No. no jo el vaig escoltar per sobre i... Superfans, bueno. eh, sou? No, <laughs> no, però, home, no. un grup que, sento dir-ho, però han perdut molt. Ja el disc anterior ja era bastant fluix i jo aquest l'he escoltat un dia així per sobre i... Què vols que digui? <laughs> Us deixa bastant a desitjar. Eh, pesca creando enemigos. Yo voy a ser un poco más diplomático. Yo <laughs> escuchaba Descon 2 en los 90, me gustaba. ¿no? Y últimamente, pues no he tenido ni la suerte ni el privilegio de escuchar nada de ellos, ¿vale? Voy a ser un poco más diplomático, coño. <laughs> Eh, pero, a ver, yo qué sé, tío, doy mi opinión, tío, y punto. A que hay grupos que tiran para arriba y grupos que caen en la vaguedad y hacen canciones mierders. Y bueno, <laughs> la verdad. <laughs> mierders. Entonces, no pondremos una canción mierder, pondremos una de hace tiempo, ¿no? Entonces, Defcon 2, de cacería. Cachú De color de sangre Carne picada, devorada por el hambre Rodajas de pepino Aras de cebolla Carne de cañón que mastican las señoras Los viejos, los niños Los mozos y las novias Muy després d'escoltar Defcon 2 i tenim aquí els components de Jodio Karma Raham bastant de Defcon 2 <laughs> tot i amb això els actuals, els actuals haciendo amigos, haciendo amigos ahí siempre, ahora, siempre. Eh? mentira hay que aprender a retirarse, coño sempre <laughs> haciendo amigos tot i amb això heu disfrutat molt amb aquest, amb aquest tema que us hem posat de caceria i ara anem a fer un salt immens d'aquests que el guió d'estat emergent a vegades es veu obligat a fer perquè puguin sortir a la llum el màxim de referències possibles. I això no és fàcil, tot i que en el vostre cas hi ha una línia bastant clara, com a mínim us agrada la música de diferents estils, però sempre crítica. Sempre lletres que, com dieu vosaltres, són punyalades al sistema a través d'un altavoz. <laughs> Doncs el grup que escoltarem es veu que una de les coses que més els rebenta d'entre tota la misèria que pot existir en el nostre planeta és la inconsciència social. Aquí a Nou Barris la gent, com la veieu en general? Desperta o mirant tot el puto dia Jersey Shore, Gran Hermano... Nou Barris forma part d'aquesta Espanya idiota de la que parla Defcon 2? Un poco sí, realmente, Pero bueno, luego hay mucha gente concienciada con las asociaciones y la comunidad, ¿no? Y los vecinos y tal. Y hay bastante movida. Lo que pasa es que como en todos lados, como siempre, están los canis <laughs> están en todos lados. <laughs> y déjate que hay un montón también, rock, porque Roquetas y todo lo que es la Trinidad y Trinidad Vieja. Ah, no, que San Andrés, mierda. <laughs> es verdad. Uh, ¿El qué? que la unidad Vieja está en Andreu. Eso ha dolido. Es un distrito propio, ¿vale? Más allá ah. de las rondas, es un distrito. putas. Punto. No, pero yo creo que sí que es dels, de las de Barcelona Me conscienciada, crec yo. que Doncs vaya. Son dos que hi más… més, hi ha més moviment, llames social y tal. Y donde siguen habiendo equipamientos gestionados por asociaciones, Bueno, que hay en otros barrios, pero aquí en los barrios un montón. Sobre todo y por jóvenes. Doncs... I que funciona, sí, exactament. <laughs> Com comentàvem, farem un, un salt de, de gènere i de país i viatjarem fins a un altre dels vostres referents. Escoltem ara el grup de metal alternatiu System of a Down. escoltàvem System of a Down amb el tema Toxicity, continuem a estat emergent des d'aquí de Nou Barris, entrevistant a Jodio Karma, que són un grup que foten molta canya a través del micro, dels instruments, però també tenen temes molt ballables i molt festivaleros perquè la penya s'ho passi bé. Quin, quin és el vostre objectiu com a, com a banda? Pues eso, no? Que se lo pase bien la gent. Sí, bàsicament, doncs, tocar, nos sho bé nosaltres i que la gent s'ho passi bé, i ja està. Sí. Jo crec que bàsicament és aquest I què més vols, tenim. no? Exacte, dius, hi ha alguna més o com va eso, no? Dius, No, es que lo divertido, ¿no? Ver que aparte que tú te diviertes en un escenario, que la gente se está dando de hostias con la sonrisa y pasándoselo bien. Y dices, sí. o sea, realmente le mola, pues tú te, como decías sí, antes, ¿no? Te retroalimenta. No? Sí, el que, això el que, el que et plena, exacte. És, que la música bàsicament també és això, exacte, si la fas, no la fas per dir mira que bona que sóc i tal, o sigui, la fas perquè a la gent li agradi i és el que tu, el que tu t'infla, tio, a veure com, hòstia, veure algú, o sigui, jo només veure una persona cantant una cançó teva, tal i qual, o ballant-la i tal, dius, hòstia. I el tema bolos, com, com us moveu per, per aconseguir tocar per aquí per allà? Ei, solo hablo yo, tío, que alguien conteste, por favor, ¿no? Bueno, pues va pidiendo, ¿no? Parece. Sí, bueno, a veces no, y bueno, contactos. Sí, contactos, importante. Ver, muchos lo buscamos, siempre hay alguno que, hostia, pues vamos a montar un concierto y vamos a tocar. Pero la gran mayoría es de aquello, eh, nos han llamado para esto, podemos ir, sí, ¿no? Y si podemos, vamos y si no, no, no hay más, pero la gran mayoría nos llaman. Sí, de fet, qualsevol que ens dongui tres cerveses i, i un entrepà, allí estem, saps? I, i la liem, ja està. Sí. Doncs molt bé, per acabar amb els grups que us han marcat, Um, posarem una cosa una mica més tranquil·leta que la tònica que hem anat portant, un grup andalús que iniciava la seva carrera a finals dels 90 i que és un rock doncs, més, més rumbero, més flamenc, amb tocs inclús de, de funk o de blues. Parlem ara de delinqüentes i escoltem el tema Johnny Chaparrón. ha llegado un hombre a la tierra. Está aspirado aliento raro y creo que nadie lo conoce, que nadie lo esperaba. Que así muy guapeado las viejas se preocupaban. ¿Quién es este hombre raro que nadie nos ha avisado que llegó en su caballo ayer? Dice que traía un regalo para nosotros. Un trozo de cacharro como un globo de metal, con ventanas de papel, tecnología militar. Y así con nuestro corazón todo lo que asustaba ya no viene y es que falta lluvia encima del corral una gran sequía en esta ciudad. Los cocinos y la vaca ya no se lavan las patas muchos años más atrás. Pero hoy, gente llena de esperanza, el agua llegará ya hasta su casa, el hombre lluvia ya llegó. Todo feliz, toda la gente muy bien, toda la calle respirando emoción. Ya está la comida y la bebida también. Yo saca los carretes y Menos 20 fotos, bailaremos todo al son. Todo feliz, toda la gente muy bien. Toda la calle respirando emoción. Por mucho dinero las nubes se verán. Iba el hombre lluvia que el que llegó sin avisar le llamaban Johnny Chaparrón. faltó de nada, eso no importaba. Este hombre bueno, el agua regalaba. Con el invento nuevo, el chaparrón cara mañana. Pague los dineros, todos los vaqueros que lleven un sombrero de piel. Y puso en movimiento el cacharro de metal. Volando va muy alto hasta perderse con el sol. Y el hombre lluvia él se marchó para su hotel. si nunca llueve más. Todo lo que valía, los dineros del cacharro Johnny los devolverá ya la noche cuando el pueblo se durmió. Montando en su caballo el hombre lluvia se escapó, nos mintió y se llevó todo el dinero. Nadie se dio cuenta, el hombre lluvia nos engañó. Todo feliz, toda la gente muy bien, toda la calle respirando emoción. Ya está la comida y la bebida también los carretes y echarme 90 fotos, bailaremos todo al sol. Todo el feliz, toda la gente muy bien, toda la calle respirando emoción. Por mucho dinero las nubes ya se verán. Viva el hombre lluvia aquel que llegó sin avisar, le llamaban Johnny Chaparrón. y la gente se despierta. Todos felices van corriendo de su casa para ver si está lloviendo, para ver si se ha cumplido. La máquina de Johnny la lluvia no ha traído. Y llega el y de pueblo vecino. El hombre lluvia no ha mentido. Cuenta la leyenda que se fue para la montaña con todos los dineros, con todas sus mentiras. Y cuando tenía hambre, cuando tuvo sed, apareció el diablo en hombre. Soy el verdadero brujo de la lluvia, yo te lo voy a demostrar limpio se lió el hombre con Johnny. Le quitó el dinero, le robó hasta el móvil y nunca más se supo más. Johnny se murió en aquel sacrificio. Lo mató el diablo que a mí me ha dicho esta vez. Podrá llover. Esta vez podrá llover. <laughs> Esta vez va a llover. sé cómo funciona, que el arma de Johnny camina sola. Todo feliz, toda la gente muy bien, toda la calle respirando emoción. Está la comida y la bebida también. Niños saca los carretes y echarme 90 fotos, bailaremos todo al son. Todo es feliz, toda la gente muy bien, toda la calle respirando emoción. Por mucho dinero las nubes ya se verán. Al hombre lluvia que el que llegó sin avisar le llamaban Johnny Chaparrón. Iba el hombre lluvia que el que llegó sin avisar, le llamaba Johnny Chaparrón. que no, para arriba iba, yo no, tenía nada que ver, de verdad. Yo lo que quería era darle agua a todo. Atac de preguntas! simplement respondre el més ràpid que podeu, vale? farem a morda des del Palomino fins a Bay, d'acord? Ui, ui, ui. Quina és la millor música per llevar-te els matins? Boicot. Uh, un gallo. Els Clash. Qualquer dia, de boicot, sí. Allò de sucre. T'agradaria sortir en un vídeo de... Camela. Mm, mm de Polla Ricos. con la película Rocos y Freddy. <laughs> No sé si es muy bueno. Era videoclip, ¿eh? Pero ah. bueno. <laughs> Ah, es que salí con Rocos y Freddy. <laughs> videoclip de Rocos y Freddy. Vale. Va, va, va, nen, ah, això ha de ser més ràpid. Torre Bruno. Si no voleu contestar, aixequeu la mà, que yo paso, ¿vale? un político de estos, matándolo. una, una col·laboració musical, perquè aquí ja ya te especifica tot, vale, vale. amb... Escorbuto. Activos tóxicos. Hòstia, ho poses molt difícil, però et diria amb l'evarista de la polla. té! jo com pot. Un músic amb el que et molaria tenir una llarga conversa durant hores i hores. Con el Mateo. Mm, ¿Vivo o muerto? És igual. Bon Marley. Me l'ha guanyat Joe Stramer. Passa palabra. Gran Sabina. Meu gust. I ara al revés, un grup o un músic amb el qui sortir de festa fins les 1000. Va salir de fiesta con un grupo. Mm, ajá. Para ir a despassar y... Barricada. Paso. yo para eso te diría, sí, para eso sí que te diría Sabina, tío, que seguro que se invita, tío. <laughs> ¿Pasa palabra también? Yo un Corbuto, que también. Eh, Eddie. <laughs> Yo no salgo últimamente, menos con grupos, pero bueno, ¿qué os habéis pensado? Ah, mira, se me ha ocurrido uno, Coloman Project Sound. <laughs> Estás, estás muy local, ¿eh, Judith? Con tus respuestas. Al cantant o la cantant més sexy de tots els temps? Alaska. La Lira Borgan. Lady. Lady. Y paso la cámara Un festival. Eh, Un rock de primaveras de Rock and Trini. roca pesta? Ni puñetera idea. Todos. Yo Lumbreiras. Una canción? Amaneció. de... Boycott. Eh, paso. pasa la cabra. Loco de la cicatriz. Tierra quemada. De boicot también. Y el día que pueblo toma la palabra de no de su madre. El que un potfe avanzan a dormir. No lo dice ninguno, ya lo digo yo. Es Cardá, hostia, Cardá. Voto a favor. Las dos cosas pueden ser. Sí, sí, pero, pero juntas no es peligroso. un cantano, un grupo que us faci rabia. de Alejandro Sanz. Miguel Bosé se ponía mientras currábamos nosotros. ¿Quién África. Melendi. Rafael música... música que tingueu asociada en algun moment, per exemple, un viatge, un momentazo romántico, la fiesta de tu vida, yo que sé, lo que sea. Yo agua bendita en general, la verdad. Yo... Apropa't una mica al micro, que no. Si los cibes de los tronchos. Expli- Explica, no. Ah, explica eso. No. Yo la de MC Hammer, la de You Can Toast This, esa, para una entidad de fiesta ahí de positivo. Jo em repeteixo més que la Lioli, però tornaria a dir loco la cicatriz. Eh, passa la cabra. Però no heu dit en quin moment ho associàveu, eh, per això, que jo crec que ah. era el que de la pregunta. sí, pregunta. eh? Vull Hòstia, dir, és és a dir, moment, no? associo aquesta cançó a aquest moment. Clar, és que si no... la Sí, no, no us, us, us colocones que no us importa una mierda. Si us estic massa, m'ho- dieu, eh? És que pensar no sigui mai lo nostre. però, ah. dius, Pues hacemos poco. <laughs> Ahí está. Ahí está. Doncs última pregunta i obligada, i aquí sí que m'agradaria que féssiu... expriméssiu una mica les, les neurones, que és l'última, ah. i és, sempre li fem a tots els músics que passen per aquí. 2013 estem en un estat emergent o d'emergència. D'emergència, no? Hòstia, jo crec, jo crec que... Emergència, sin lugar a dudas. Jo et diria les dues coses. O sigui, jo crec que sí que estem en un estat d'emergència en quant a la situació, però emergent en el sentit de que la gent s'està donant compte de que ens estan <laughs> donant pel cul de mala manera i la gent s'està movent. Hombre, y más este año. Este año, además, eh, de alguna manera, en, ves un telediario y no hay ninguna buena noticia. Estás viendo que la corrupción se extiende desde la monarquía hasta el último, hasta el último consejero de un ayuntamiento, hasta el conserje del colegio, ¿sabes? Entonces es un poco todo <laughs> deprimente, ¿no? <laughs> el Corrupción, enchufe, todo el que trabaja para, para, para la diputación, para el gobierno, el funcionario, todo el que está ahí. no quiero hablar mal de los funcionarios, pero todo el que tiene un poquito de cargo, que tiene un poco de. parece que tenga los pies metidos en un cubo de billetes, coño. y ahora que lo dices, me encontré al conserje del colegio donde iba yo de tío. No, lleva bigote, tío, y ese bigote es muy sospechoso, tío. no lo llevaba antes. Si tenía tirantes debajo de la Está de moda ahora el bigote, ah, eh. Pues ah, por que dios hostia, fa pensar, va pensar, no ha dicho. Fins aquí aquest estat emergent. Un moment, un moment, un Vols continuar moment. vale, vale, vale. Rajando no, vale, no. Cap problema, no cap problema. Pesado, Com que estabas respirant i jo pensava que ja t'havies calmat, però no, no continua. solamente comentarte antes de, de acabar la entrevista que acabamos de sacar un CD que en cualquiera de nuestros conciertos lo podéis adquirir por cuatro pavos. ¿eh? es que aprovecha cualquier momento para hacer público. No, no, no, no, bien hecho, bien hecho, bien hecho, tío. Ahí está. No, bien hecho que a vosotros lógicamente lo regalaremos. ¿Ah, sí? Muchas gracias. Yo pensaba cobrárselo, tío, no me jodas, macho. ¿Se lo habéis comprado ya? Sí. Que... lo gastamos en viernes a la salida. Y para quien quiera vernos la semana que viene, el viernes, tocamos el extraperlo. El extraperlo, los, los cólera y los cloaca letal. Exacto. Qué bien. Sí, sí. Y eso. Bueno, y mañana, ¿no? También. ¿Qué? Sí, bueno, yo ya lo hemos sí, ja o mañana no, pasado. Pasado. Pasado, pasado. Tío, ni qué bien vives, tío? <laughs> Porque tienes que estar en el paro, estoy cabrón. En la calle anexiono que es jueves. <laughs> Wonka y Palomino. <laughs> Uh, bueno, uh, uh. Dando publicidad. Son, bueno, son dos quarts de dotze, d'aquí mitja hora ja, ja serà dijous. Però fins aquí aquest estat emergent del 13, encara 13 de febrer del 2013. Vaja, què dia. Mm. Entrevistant avui al Jodio Karma, moltes gràcies. Espero que hagueu estat a gust. Ah, a tu, a tu, a tu per trucar-nos. Buenas noches, paniquer. indignados, orcos y mineros asturianos. I els que esteu escoltant, recordar-vos que Jodio Karma toquen, com comentàvem, aquest divendres al Casal de Joves de Roquetes, junt amb Matai, un grup de metal, i que, com comentàvem al principi del programa, aquest concert dona el tret de sortida al Nou Barris Motor Music Festival, que oferirà concerts des de diferents equipaments autogestionats del barri durant les properes sis setmanes i qui finalment celebrarà una gran, gran, gran, gran final a l'Ateneu Popular de Nou Barris el 27 d'abril amb els grups doncs, que hagin guanyat les petites edicions de, de cada entitat. I si voleu saber qui actua, on i en cada moment, podeu consultar el blog, com, com hem dit al principi, de Casals de Joves de Roquetes o bé la pàgina de Facebook del festival, que imagino que, que en breu doncs, l'aniran actualitzant. I a trets generals tenim... Eh, a part del concert d'aquest divendres a Roquetes, divendres vinent a la Cosa Nostra, 1 de març aquí a Can Basté, 8 de març al Rocantrini, 15 de març a la Guinaueta i 22 de març al Casal de, de la Prosperitat. I des del nostre programa animar moltíssim a la gent del barri que participi en aquesta iniciativa, que és gratis i que cal recolzar la gent que tenim a prop i que estan fent coses molt guapes. I aquí ha estat gent, doncs, tindrem algun, alguns dels seus protagonistes. Hem conegut avui els Jodio Karma, i no us perdeu la setmana vinent els Crack del 29, que també vindran aquí a compartir la seva música, com també a dir, a dir el que els hi sembli, com han fet avui Jodio Karma. Vaginades. I ara sí, <laughs> ja callo. Bona nit, Marina. Bona nit a tothom. Bona nit als qui ens esteu escoltant i us deixem, com sempre, amb un últim tema del nostre grup convidat. Escoltem, doncs, per acabar, l'estat emergent de Jodio Karma. Carme. Música uhum.